եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Այս եթերաժամի հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակի եւ միջազգային մրցույթների դափնեկիր, Երևանի Կոմիտասի անդամ Պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, Կոմիտասի անվան լարային քարյակի ղեկավարական ղեկավար եւ առաջին ջոկատ Էդվարդ Թադևոսյան։ Նախ կենսագրական համառոտ տեղեկություններ։ Ծնվել է 1947 թվականի մայիսի 2-ին Երևանում։ 1965 թվականին ավարտել է Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական հատուկ դպրոցը։ Նույն թվականին դարձել է Անդրկովկասյան հանրապետությունների երիտասարդ երաժշտների մրցույթի դափնեկիր։ 1970 թվականին ավարտել է Մոսկվայի Չայկովսկու անվան պետական կոնսերվատորիայի ջութակի բաժին, որտեղ ուսանել է պրոֆեսոր Լեոնիդ Գոգանի դասարանում։ Դարձել է բազմաթիվ մրցույթների ու փառատոների դափնեկիր եւ հաղթող։ 1967 թվականից էլ սկսել է մենակատար ջութակահարի համերգային գործունեությունը։ Նույն թվականին դարձել է լեհական Վենյավսկու 1969 թվականին Ֆրանսիայի Ժան Տիբոյի անվան ջութակահարների միջազգային մրցույթների դափնեկիր։ 1970 թվականին հրավիրվել է Կոմիտաս Կվարտետ որպես երկրորդ ջութակահար իսկ 1976 թվականից կվարտետի գիարվեստական ղեկավարն ու առաջին ջոթակահարն։ Հյուրախաղերով եղել է աշխարհի ավելի քան 50 երկրում՝ ԱՄՆ, Կանադա, Իտալիա, Ֆրանսիա, Մեքսիկա, Վենեսուելա, Կոլումբիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Շոտլանդիա եւ այլուր։ Որպես մենակատար նրա ելույթները նույնպես ընդարձակ աշխարհագրություն ունեն։ Ֆիլիպիններ, Սինգապուր, Թայլանդ, Մալայզիա, Հոլանդիա, Բերլին, Հունգարիա, Լեհաստան, Բուլղարիա, Չեխոսլովակիա։ Մայստրո շատ ուրախ ենք հայուհի ռադիոհանդեսի հյուրասրահում ձեզ հյուրընկալելու համար։ Ձեր տաղանդի բազմաթիվ երկրպագուների մեջ անշուշտ մեծ թիվ են կազմում կանայք։ Ինչ զգացում է դա իմանալ, որ բազմաթիվ կանանց սրտեր գերված են ձեր արվեստով։ Նախ շնորհակալ եմ, որ այդպիսի կարծիք ունեք։ Երկրորդը իհարկե շատ գեղեցիկ զգացմունք է դա, որովհետև կինը երևի թե բնության ամենագեղեցիկ եւ ամենակատարյալ ստեղծագործություններից է։ Աստծո։ Այդ պատճառով, երբ որ դու տեսնում ես գեղեցիկ կնոջ, գեղեցիկ ժպիտ եւ գեղեցիկ ռեակցիա դեպի քո արվեստը, միայն հաճելի է։ Երբ ասում ենք հայուհի, կնոջ ինչ տեսակ է գծագրվում ձեր մտապատկերում, ինչ տեսակ եք ենթադրում։ Այդպիսի դեպքերում ես հիշում եմ եւ իմ տատիկին, եւ իմ մայրիկին, տատս օրինակ միայնակ առանց ամուսնու երեք երեխաներ հասցրեց Էրզրումից զարուլելի տարիներին Հայաստան շատ վաղ կորցրեց ամուսնուն, շատ վաղ եւ միայնակ իր երեխաներին ոտքի կանգնեցրեց, նույնը մայրս 52 տարեկան հասակում հայրը մահացավ, բայց մայրս անգամ նամուսով կին էր, որ իր երեխաներին միայնակ մեծացրեց չունենալով մասնագիտական կրթություն, մի քանի տեղ փորձեց, մի քանի մասնագիտություն սովորեց եւ պահեց մեզ ինձ եղբայրներիս քրոջս եւ անգամ համարձակություն ունեցավ նյութական շռայլություն չունենալով ինձ ուղարկել Մոսկվա եւ Մոսկվայում ինչեւ միջազգային մրցույթների դափնեկիր դառնալը եւ արդեն ինքս գումար վաստակելը մի օր ես չեմ հիշում 4-5 տարվա մեջ, որ նա իմ գումարը ուշացրած լինի։ Ծննդյան օրվա նման ես գնում էի ստանում էի այդ գումարը եւ գիտեի ինչ դժվարությամբ է նա դա անում։ Այսինքն նվիրվածությունը ընտանիքին, նվիրվածությունը ամուսնուն, երեխաներին, օջախի գլուխ լինելու հատկությունը, որտեղ գիտեք, մենք ասում ենք տղամարդ, տղամարդ, բայց թող բանալ չհնչի, բայց եթե տղամարդը գլուխն է ընտանիքի, ապա կինը վիզն է։ Մի անգամ մեր նկարչուհիներից մեկին այսպեսի հարց տվի, որն է իսկական տղամարդը, ասեց իսկական տղամարդը դա կինն է։ Այո։ Ամենալավ տղամարդը դա կինն է։ Ճիշտ է։ Պահպանելով իհարկե կանացի հատկությունները։ Անշուշտ։ Ընդունում եք օրինակ տղամարդ կին հասկացությունը։ Գիտեք, դե, տղամարդ կին մի քիչ կոպիտ է հնչում, չնայած մեզ մոտ դա գիտեք ընդունված է որպես կոմպլիմենտ։ Այո։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդ դեպքում, երբ որ դա ասում են, ի նկատի ունեն գործնական հատկությունները, իր կազմակերպչական հատկությունները, կամքի ուժ ունենալը։ Գերդաստանի կանանցից ինչ եք ժառանգել, այ եւ տատից եւ մայրիկից, ասենք բնավորության հիմնամասեր, որոնք նրանցից են գալիս։ Երևի թե տատիկից ես ժառանգել եմ աշտամունքը դեպի ազգը, դեպի հայը։ Սա, որովհետեւ իր պատմածներով եւ հորս պատմածներով զարմանալի կին է եղել այն իմաստով որ կարող էին գալ սվինները դեմ տալ ճրբաներ պահանջել բայց ոչ մի բանի չեն հասել այսինքն կամքի ուժը իր երեխաներին այդ նվիրվածությունը եւ ազգին ամենակարևորը հայուհի է եղել այդ ձեր հաղորդումը հենց շատ սազում է ոնց որ ասում են, էլի, իսկ մայրս էլ ամբողջ կյանքը շատ դժվար ապրեց, իրենից, եթե կարելի ասել, ժառանգել եմ գնահատելը, որովհետև ինքը շատ էր գնահատում մարդկային որակները, ազնվությունը, նվիրվածությունը, եւ միշտ սիրում էր երիտասարդ մնալ օրինակ 91 տարեկան մահացավ եւ երբ որ թոշակը տուն էին բերում մի անգամ որոշել էին կային ստուգեին էլի արդյոք էս կինը կենթանի է թե հենց նենց ստանում են այդ թոշակը եկել էին եղբորս բնակարանով անցել էին հետո ասել էին բա ուրա թոշակառուն եղբորս ասել ու բանտեղ նստած էր չտեսած վերադարձել էին պատշգամբ ու տեսել էին որ այդ 90 տարեկան կինը նստած ձեռքերը parzած մատներին մանիկյուր գլուխը ներկած միշտ սիրում էր լինել հավաքված, գեղեցիկ, իր այդ շպարվելը չափով, բայց օրինակ ոչ ոք չի հավատում, որ ինքը այդ հասակի աղջիկ ունի, ընդհանրենք։ Աղջկանից 20 տարի էր մեծ ինքը իմ քրոջից, եւ երբ որ փողոց էին դուրս գալիս, բոլորը կարծում էին, որ քույրեր են քույրս մի քիչ մեծ էր երևում, մայրս երիտասարդ էր երևում եւ արդեն դա բերում էր նա, որ չէր սիրում, որ իրեն ենթադրեն իր զավակները, փողոցում կարող են հանկարծ իրար հետևից ասել մամ, հենց մատնայում եմ, մենք սկսեցինք անունով դիմել։ Այս է ինքասում։ Այսինքն իսկական կին էր։ Հիշում եմ կոկետություն կար մեջ։ Այս առումով ինձ միշտ զարմացնում է հիշում եմ, եթե չեմ սխալում, Կրակե Շապիկուն Վարդգես Պետրոսյանի կնոջ էսպիսի մի կերպար կա, որ գախտի ճանապարհին փախե-փախի ժամանակ Ենիչ քչերները նրանց ուղեկցությամբ գնում են, ընկնում են, վեր են գնում, այս կինը դեռ այդքանի մեջ էլ ժամանակ է ունենում հայելին հանելու եւ իրեն նայելու։ Այո։ Ահա իսկական կինն է խոսում։ Եգեցիկից զգացումը։ Ու տարազգի կանանց հետ շփվելիս հյուրախաղերով լինում եք շատ երկրներում, բնականաբար առիթ է լինում շփվելու նաեւ օտարազգի կանանց հետ։ Հային որևէ առավելություն ունի կամ զիջում է նրանց ինչ որ բանով։ Գիտեք, ասում են ֆրանսուհիները, չգիտեմ, շատ գեղեցիկ են, ես դա չեմ նկատել։ Ավելի շատ շարմ կա մեջները։ Գիտեք, նա կարող է քեզ գրավի ինչ որ կոկետությամբ։ Մերոնք ավելի բնական են, էլի ես մենք նայում ենք, չէ՞, տեսնում ենք ինչքան օծանելիքների կամ, չգիտեմ, այդ պամադաների, բաների։ Մերոնք շատ ավելի բնական են։ Ամենայն դեպս մինչև գուցե այսօրվա սերունդը, որովհետև ես մի անգամ շատ մոտիկ մեկին ասեցի, լսի բալիկ ջան, եթե դու 18 տարեկան հասակում պիտի սենց մալյարի նման դեմքդ անանես, հա»։ հա։ բայց այն ժամանակը որ դա ինչ է սկսելու, էլի։ Ընդհանրապես գնահատում եմ ամեն ինչի բնականը։ Այո, չափի մեջ, չափի մեջ։ Ով է ասել, նույնիսկ չափի զգացումը պիտի չափի զգացում ունենա։ Այո, ճիշտ է։ <laughs> Ճիշտ է։ Շատ գեղեցիկ են, շատ հրապուրիչ են լատինա-ամերիկյան կանայք։ Եդակի բանկանեջները շատ, որը հենց լատինա-ամերիկյան։ Արևելյան բան է, դիմագծերի ընդգծվածությունը։ Գիտելի դա մտածնում են նրանց մի քիչ հայուհիներին դրա համար են գրավել։ <laughs> Իսպանուհիները ջերմություն կամեջները, դակություն կայո կրակ կամեջները։ Ասում են աշխարում դեռ ոչ մի տղամարդ չի կարողացել իմանալ, թե ինչ է ուզում կինը։ Դուք գտել եք այդ հարցի պատասխանը չեմ գտել եւ ինձ թվում է որ այդ միակ գիրքն է որ տենց էլ մինչեւ վերջ չեն կարող կարդալ անկամ եթե շուտ անգլիչի էջը այո այդ առողջվածությունը եւ եթե մեկը ասի որ մինչեւ վերջ հասկացել է ինչ բան է կինը չհավատակ խոսենք առաջին հրապուրանքի կամ սիրահարվածության մասին որ տարիքում էր դա երևի հրապուրանք էր որտեղ շատ փոքր էի եւ 5-րդ Հիմա մանկապարտեզում էլ ես։ Հա, հա վստահ ասեք։ Դե հիմա այնպեսի ակսելերացիա է գնում որ երևի 5-րդ դասարանում էի, երբ որ Վրաստանի 10-ամյակը երաշտական եկավ համերգի եւ ինձ թված այն ժամանակ որ ցունց իրարվեցի Լիանային Իսակաձե հայտնի ջութակալը, որի հետ հետո Մոսկվայում սովորում էինք։ Ուրեմն ես լավ հիշում եմ, եղբորս հետ գնացինք իջունի մեքենա ճարեցինք, նստեցինք, քշեցինք, եշ միացին, որտեվ իրանց տարել էին այնտեղ։ 5-րդ դասարան։ Այո, այո։ Եվ այնտեղ ուրեմն հիշում եմ, իր մայրը հայուհի էր, հայրը վրացի էր, եւ ուրեմն մայրը անդադ իրեն ասում էր լիանա կարգի վիճո լավ տղա է ասում էր լավ տղա <laughs> բայց հետո գնաց Թբիլիսի վերադարձավ եւ ինչ որ տենց շատ շուտ անցավ այսինքն երևի թե հրապուրանք էր շատ անգամներ ա եղել, որ թվացել ա, որ իրոք սիրահարվել ես, բայց հետո պարզվել ա, որ հերթական ինչ-որ հրապուրանքներ, իսկական առաջի անգամ, որ ասեմ, սիրահարվել ես, եղել ա կինս։ Եվ չեմ թաքցնում։ Որի հետ միջև այսօր էլ երջանիկ ապրում ենք։ Այո, որի հետ միջև այսօր էլ երջանիկ ապրում ենք եւ ինքը այնքան խելոք ա, որ մի անգամ ինձ ասեց լսի ես ռադիոն միացնում ես, թերթը բացում ես, Կոնստանտին Օրբելյանը բաժանվեց, չգիտեմ, սա բաժանվեց, սրա նրա կնոջը տարավ, բայց ասի դու մի անհանգստացի, ես կլասիկ եմ։ Ես ջազ չեմ, ես ստրադա չեմ, այո։ Կյանքում են դասականությունը կպայեմ։ Այո, եւ ուրեմն շատ հետաքրքիր է սա։ Ես հանդիպեցիք։ Գիտեք, ես Մոսկվայում եմ այդ տարիներին, այստեղ Հայաստանում ուրեմն պիտի խումբ կազմակերպեին, որը պիտի մեկներ, այ չեմ հիշում, Հոլանդիա թե Արևմտյան Բեռլին, որտեղ 2 տարի իրար հետևից եղա, եւ իրենց պետք էր ջուտակահար, ուրեմն Ռուբեն Ահարոնյանը համաձայնվել էր, որ գնա այդ խմբի մեջ, բայց հետո նախընտրեց ուրիշ մի ուղևորություն։ Հիմա մենք ասում ենք, որ Ղազարոս Սարյանը մեր կնքահայրն է, կոմպոզիտոր եւ մեր նկարիչի որդին։ Մարտիրոսյան։ Այո, որպես կոնսերվատորիայի ռեկտորի ինձ իրան հերազայնել էր, նա ասել էր, գիտես, համազոր միջուտակահար կա, բայց այստեղ չի Մոսկվայում է։ Ասել էր տվեք ինձ կոորդինատները եւ զանգեց ինձ, զանգեց ասում են սա AOX-ի նախագահն է ձեզ անանք ստացնում, թե տեղակալը չեմ հիշում, ասեց մենք ուզում ենք ձեզ առաջարկենք, որ ուրեմն ոչ հանդիպել ենք ոչ բան։ Գաք ուղևորության։ Ես էլ ուրեմն շատ նեղացած ասեցի, զարմանալի բան է, որ այդ ծերահոգսը ինձ հիշել է, որ դե մինչև հիմա Հայաստանը ինձ համար ոչինչ չի արել, ինչ ես գնացել եմ Մոսկվա։ Կգաք, ասացի կգամ։ Եկա Երևան, եւ ինքը հավաքեց խումբը, խմբի ղեկավարներ զրույցի համար, որտեվ երեխաներ կային այնտեղ, բան պետք էր երեխաներին բացատրել, որ սա չի կարելի, նա չի կարելի։ Որտեղ ինչ որ առաջի կայծ ինչ որ զգացի, Կարելի ասել սերեր առաջին հայացքից։ Այո, պատկերացրեք, այո։ Եվ հետո ուրեմն մեկնեցինք այդ ուղևորության, վերադարձանք ու այդ վերադարձից հետո սկսվեց մեր շատ բուրն ռոմանը։ Մի քանի տարի ես Մոսկվայում էի, ինքը էստեղ էր, ես էի գալիս, ինքն էր գալիս, բայց արդեն 71 թե 2 թվից միասին ենք։ 75-ին պաշտոնապես Մոսկվայում ամուսնացանք եւ մինչեւ հիմա Երևի թե դա գալիս է այդ երկար միասին լինելը հետաքրությունների ընդհանրությունից, հոգևոր կյանքով ապրելու, երկուսի սուծիկտումը, քչով բավարարվելու, մարդը երբ որ ասում է անտատապրում է նրանով, որ ինչին նա ես ունի, ես չունեմ, նա դժբախտ մարդն է, որտեղ երբեք չի ունենա ամեն ինչ։ Դու կանխեցիք հաջորդ հարցս, որ պիտի ասեի ամուր ընտանիքի հիմքը ո՞րն է։ Ունեցածով գոհանալը, հա։ Ունեցածով գոհանալը, ընդհանուր հետաքրքրություններ ունենալը, որտեղ գիտեք, ենթադրենք եթե նա սիրում է գեղեցիկ նկարներ նայել, իսկ ես բավարարվեի Մուրզիլկա ժուրնալ կարդալով, ուրեմն լրիվ դիամետրալ հակառակ բևեռներ եք։ Չունեք հետաքրքրություն։ Որա, ով չգիտի որ բնական պիտի անցնի վերջապես եկար համերգից հետո կամ ուսանողների հետ պարապելուց հետո նստեցիր ինչ մի բանի մասին պիտի խոսես չէ մենակ ստամոքսը չպիտի լցնես հետո գնաս քնես էլի այ այդ տեսակետից միշտ եղել է հետարքիր Հետո, քանի որ ինքը մտավորական մարդ է, բարձր կրթություն ունեցող մարդ է, ես նկատի չունեմ բարձրագույն ավարտած, այո, մտածող մարդ է, դա շատ հետաքրքիր է։ Գրականությունից կարող ես խոսել, արվեստից կարող է այդքան տարիներ շփվել, այ դուք նշեցիք Վարդգես Պետրոսյանին։ Մեր ընկերությունը եղել է Վարդգես Պետրոսյան, Լյուդվիկ Սարդարյան, պոետներ, նկարիչներ, ու սենց ցավոք հիմա մեր շրջապատը կամած-կամած լքում է մեր հայրենոսրանում, բայց մինչև վերջ ազնիվ լինելու համար պիտի ասեմ, որ խելոք կնոջ հետ ապրելը հեշտ չի, որովհետև մի կողմից շատ լավ է, որ կինը ամեն ինչում իր կարծիքն ունի, բայց մյուս կողմից էլ դժվար է բայց ասում են խելոք կնոջ կողքին տղամարդը կարող է իրեն ուզած հիմար ձևով պահել։ <laughs> Ես մի բան գիտեմ, որ ընդհանրապես կինը կարող է ամուսնուն աստվածացնել եւ կարող է հողին հավասարացնել ուզում եմ ասեմ, որ թող տղամարդիկ գլուխ չգովան մեկ-մեկ, որ ասում են կինը իրան շատ ասիրուն բան, այդ կնոջ խելքից էլ է գալիս ոչ միայն զգացմունքներն է։ Եվ նա հասկանում է, որ մոտիկ մարդուն պետք են եւ ականջը շոյող բառեր, եւ կանացիություն։ Իսկ այն, որ ասեցինք տղամարդկին հասկացողությունը, այդ արդեն աշխատանքային առօրյայում, կազմակերպչական հարցերում եւ այլն եւ այլն։ Thank you. That's Minecraft? հայուհի ռադիոհանդեսի հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակի և միջազգային մրցույթների դափնեկիր, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Կոմիտասի անվան Լարային Քարյակի գեղարվեստական ղեկավար և առաջին ջութակ Էդվարդ Թադևոսյան։ Բարեկամներ, անվանի ջութակահարի հետ մեր զրույցի շարունակությունը կլսեք հայուհի ռադիոհանդեսի առաջիկա թողարկմանը։ շարունակում է նշանավոր հայուհիներ էջը։ Ձերում կնդրության ենք ներկայացնում առաջին հանրապետության կին պատգամավորների մասին համառոտ ակնարկ ըստ Սոնա Զեյթելյանի հայ կնոջ դերը հայ հեղափոխական շարժման մեջ գրքի։ ազատագրական շարժման նվիրյալ հայուհիները։ 1918-ին եվրոպական երկրների մեծ մասում կանայք ընտրական իրավունք չունեին, իսկ Հայաստանում 1919-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում հայոց առաջին հանրապետության խորհրդարան անցած 80 պատգամավորներից 3-ը կին էին։ Դժվար է բացատրել, թե ինչպես պատահեց, որ համարյա 1 դար անց Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում ընդամենը 14 կին կա, այն էլ քվոտայի շնորհիվ։ Եվ դա այն դեպքում, երբ աշխարհն արդեն շատ ավելի առաջ է անցել այս հարցում, իսկ եվրոպական երկրների մեծ մասում կանանց թիվը խորհրդարաններում 1/3-ին է մոտենում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության կին պատգամավորներն էին Կատարինե Զալյան Մանուկյանը Վերջուհի Պարտիսպանյան Վարսավյան եւ Վարվարա Սահակյան։ Ցավոք այսօր քչերը գիտեն նրանց անունները, ել ավելի քիչ են հայտնի նրանց դժվարին, բայց բոլոր իմաստներով արժանավայել կենսագրության շլատ փաստերը։ Չեն պահպանվել նույնիսկ նրանց լուսանկարները, ու այդ ամենը խիստ անարգարացի է, քանզի նրանք անցնվեր հայուհիներ էին։ Երեքն էլ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ էին։ Դեպի քաղաքականություն նրանց գալու սցենարը բնորոշ է հեղափոխական ու հայրենասիրական գաղափարներով ողորված կանանց, ում համար անձնականը սերտորեն միահյուսված է հասարակական։ Կատարինա Զալյան Մանուկյանը Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի կինն էր։ Ընտրվելով պատգամավոր աշխատում էր առողջապահության հանձնաժողովում։ Լինելով բժշկուհի, նա նվիրվել է գաղթականների ու գորգերի օգնությանը, որ ու գիշեր պայքար մղելով համաճարակների դեմ։ Որփանոցներից մեկում էլ հանդիպեց ապագա ամուսնուն, եւ 1917 թվականին Երևանում նրանք ամուսնացան։ Այդ ամուսնությունից ծնվում է Արամի միակ ժառանգը՝ Սեդան 1919-ին, երբ դուստերն ընդամենը 4 ամսական էր, Արամը վարակվում է բծավոր տիֆով եւ աղջանվում։ Առաջին հանրապետության անկումից հետո Կատարինեի զրկանքներին գումարվում են բոլշևիկյան իշխանության քաղաքական հետապնդումները։ Մահացել է 1965 թվականին, իսկ մահվանից առաջ ասել էր դստերը. «Ես չտեսա, բայց դու անպայման կտեսնես այն օրը, երբ մարդիկ կհիշեն կգնահատեն քո հորը։ Ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը չի մոռանա նրան։ Վերջուհի Պատիսպանյան Բարսեղյանը ծնվել 1886 թվականին Էդիրնայում, Թուրքիա։ Ընդամենը 16 տարեկան էր, երբ հանդիպել է ապագա ամուսնուն հայ հեղափոխական շարժման գործիչ Սարգիս Բարսեղյանին։ Ամուսնու նախաձեռնությամբ ստեղծել է հայ կանանց միություն։ Մեկնել է ժնեվ ուսանելու գրականություն եւ մանկավարժություն։ Այս շրջանում էլ սկսել է ստեղծագործել Էդնա Կիրսանունով, Փոթորիկյան վերջ պատմասների ժողովածուի հեղինակ է։ Վերջուհու եւ Սարգսի ամուսնական կյանքը կարճ է տևել։ 1915-ին Սարգիսը նահատակվեց։ Ամուսնումանից հետո տեղափոխվել է Թիֆլիս, հետո Երևան, ընտրվելով խորհրդարանի падգամավոր կոորդինացնում է ամերիկյան խնամատարության կոմիտեի հետ տարվող աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության անկումից հետո շատերի պես բռնեց գաղթի ճամփան։ Հաստատվել է Փարիզում, որտեղ պաշտոնավարել է Նասենյան գրասենյակում եւ շարունակել քաղաքական գործունեությունը։ Մահացել է 1940 թվականին։ Սահակյանը խորհրդարանի առաջին նախագահ Ավետիք Սահակյանի կինն էր։ Ընտրվելով խորհրդարանի պատգամավոր դառնում է Հայաստանի Հանրապետությունում քրթական ծրագրերի համակարգող։ 1920 թվականի դեկտեմբերին ռուսական բանակի օկուպացումից հետո ամուսինը այլ ազգային գործիչների հետ բանտարկվում է Երևանում իսկ 1921 թվականի փետրվարյան հեղափոխության անկումից հետո Վարվարան ամուսինը եւ երկու զավակները անցնում են Թավրիզ։ Այստեղ 6 տարի ապրելուց հետո Սահակյանները փոխադրվում են Իրաք։ Սակայն կլիման վատ անդրադարձավ Վարվարայի առողջության վրա եւ ընտանիքը ստիպված եղավ տեղափոխվել Լիբանան։ Բեյրութում Վարվարան նորից ակտիվ ներգրավվեց հասարակական գործունեության մեջ, մասնակցելով հայօգնության խաչ կազմակերպության աշխատանքներին։ Մահացել է 1934 թվականին։ Երևանին։ Իդեպ այդ նույն տարիներին աշխարհում առաջին կին դեսպանը նույնպես հայ է եղել։ Ճապոնիայում Հայաստանի առաջին հանրապետության դեսպան Դիանա Աբգարը, Անահիտ Աղաբեկյան, ում ջանքերով է 1920-ին Ճապոնիան ճանաչել Հայաստանի անկախությունը։ ռադիոհանդեսի թողարկման ավարտին մեր ունկնդիրներին հրավիրում ենք մեկ բանաստեղծության սրահ։ Թամար Հովանիսյան Անտարբերություն Շալակս ես ելել ու դեռ դոփում ես ոտքդ թիկունքիս։ Ես իմ մեջ երբեք քեզ չէի ներել, արդ թանկ ես ներել օրերիս տնքին։ Ես գիտեմ հիմա, լքված տուն եմ ես, կամ ծառ եմ, անսիրտ ձերքով թալանված, կողոպտված ծառը նորից է ծաղկում, մեջ ապրումը, հարությունն ինքը, ես ոտքի կելն եմ, երբ մեջքիս կոտրած, հենարան դարնա հպարտությունս, առանցքն իմ զուլալ կանացիության։ Իմ մեջ սերուց կեն ընճունք ընխանքի, յոթը պորտով ինձ լոկ բաժին հասած։ Երկնքի խոնար հարսները դարձած, իմ ծեղի ջահել մեղած կանանցին անտարբերության դավադիր վիճակ, վրաս խաչ քաշել չեմ ուսում բնավ։ Ուսերն ինձ անհույս երազ չի տևում, զոր է սերդոպում ոտքերով վրաս, հոգ չէ, թե հիմա պարպվել եմ մի քիչ, առանց պարպվելու գրքին չեմ լծում։ հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը այն պատրաստել էր եւ վարեց Մելանիա Վիլոնյանը մոնտաժը Նադեժդա Դուլուխանյանի հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան հայուհի գեղեցիկ այն բարձու շամապու իմ հոգին գերեցին աչքերը